Pithecos cae Delphis. Ethus ontos tois pleusi, melitaia cunidia cae Pithecus epagestai, pagestai, pros paremusian tu plu, pleontis eice sun heautoe cae Pithecon. Genomenon dauton cata to suunion, totes attices acroteerion, Heimona sfodron sunebe genestai tes de neos per i trapeises kai panton di acolumbonton en echeto kai ho pitekos delfis de tis auton theasamenos kai anthropon einai hupolabon hupelthon aneike diacomisdon epiten herson hos de kataton peiraya egeneto toton asenayon epineion eplusaneto tu piseequ e itogenos estin asenaios tu de e pontos kai lampron entalsa tetuchekenai goneon e panereto e kai ton peiraya epistatai bon de ho pisecos peri anthropu auton legein, efe cae malafilon einai autoe cae suneethee, cae ho delfis epi tos utoe pseudei aganacteesas baptisdon auton apecteinen. Ho mythos pros andras hoi ten aleethean ucaidotes, apatan nomis dusin